Fis-sena 2001, meta seħħew l-attakki tal-ħdax ta' Settembru, Tony Sant kien jgħix New York. Maltamedia dot com kienet xandret sensiela ta' rapporti mingħandu permezz tal-internet. F'din is-sensiela ta' podcasts qed nerġgħu nwasslu dawn ir-rapporti ta' Tony Sant minn New York. Dan li ġej huwa wieħed minnhom. Xahrejn u ġurnata eżatt wara l-11 ta' Settembru, hawnhekk fil-belt ta' New York ikkraxxja ajruplan. Id-dettalji ta' din l-aħbar ċert li segwejtuhom u għadkom tistgħu anke ssegwuhom f'arkivi li diġà qegħdin jinbnew fuq l-internet stess waqt li għadha qed tiżviluppa l-istorja. Però s'issa, sa madwar sitt sigħat wara illi eh, seħ dan il-crash tal-ajruplan ma jidirx illi dan huwa xi ħaġa oħra ħlif crash ta' ajruplan illi bħalhom anka hawnhekk eh, f'dawn inħawi kellna drabi oħra biss biss eh, sentejn ilu kien hemm il-crash tal-ajruplan tal-Eġipter il-Flight 990 Eh, u anka eh, fl-1996, jiġifieri ħames snin ilu, kien hemm anka dak il-crash tat-TWA 800. Jiġifieri li jikkraxja ajruplan eh, f'dawn l-inħawi mhijiex xi ħaġa li qatt ma ġrat huwa dejjem eh, inċident mill-aktar ikra għal fatt li jintilfu eh, mijiet ta' ħajjiet ta' nies li l-żgur li qatt ma basru qabel li telgħu fuq l-ajruplan li l-ajruplan tagħhom kien se jikkraxja. Però dan l-inċident ehm, la darba qiegħed jiġri eh, f'dan iż-żmien meta qiegħed jiġri jieħu tifsira differenti. U r-raġuni li jieħu tifsira differenti eh, hija waħda sempliċi. Mhux normali li meta jsir crash ta' xi ajruplan jingħalqu l-ajruporti kollha fl-inħawi, jiġi ddevjat it-traffiku fil-belt eh, minn fejn ikun telaq l-ajruplan u, u tissejjaħ l-armata biex tara li m'hemm xejn aktar ħlief eh, crash ta' aeroplan bħal dak illi anke ftit tal-ġimgħat ilu, ftit jiem biss wara 11 ta' Settembru, seħħ wieħed f'Milan. Kull meta sseħħ traċedja bħal din, eh, waħda mill-mistoqsijiet illi nistaqsu dejjem aħna l-Maltin hija Kien hemm Maltin? Il-kurżità jekk hemmx Maltin dejjem qiegħda hemm. U forsi eh, jekk kellkom l-opportunità anke tisimgħu intervista li jiena għamilt diversi ġimgħat ilu lill-konslu Malti hawnhekk fin New York, il-Dr. Gismon Xkembri, huwa spjegalna illi l-unika mod kif aħna eh, nkunu nafu jekk hemmx Maltin mhuwiex billi xi ħadd eh, xi awtorità jgħid isma' iċempel il-konslu jgħidu isma' kien hemm xi Maltin eh, fuq dan l-ajruplan jew inkella eh, fejn ikkraxja l-ajruplan kienu joqogħdu l-Maltin jew xi ħaġa hekk. L-unika mod eh, biex ikun hemm rapport uffiċjali li jekk kienx hemm Maltin jew le huwa billi nies mill-familja jew inkella raba jew ħbieb ġifieri ta' xi ħadd li ikun involut f'inċident bħal dan jirrapporta każ bħal dan jew lill-konsolat jew lill-ambaxxata jew x'imkien ieħor simili. Li nistgħu ngħidu huwa li ma hemmx s'issa rapportat li kien hemm xi Maltin ehm, fuq l-ajruplan wieħed ma jistenniex illi kien hemm xi Maltin għalkemm dejjem ma tistax tgħid, però dan kien kienet titjira li kienet sejra lejn Santo Domingo fir-Repubblika Dominikana u allura mhijiex rotta illi normalment ikun hemm Maltin fuqha b'mod komuni ħafna ħalli ngħidu hekk. Ehm, Fl-istess waqt il-post li eh, fih kraxja dan l-aeroplan li huwa fil-parti tisfel net ta' Queens fejn fejn noqgħod jienu minn fejn qed inkellimkom bħalissa ehm, Dan huwa madwar tliet kwarti jew siegħa bil-karozza 'l bogħod minn fejn qiegħed jien, jien qiegħed qrib ħafna ta' l-Airport La Guardia filwaqt li l-crash sar qrib ta' l-Airport ta' JFK. Hemmhekk fl-inħawi ma nafux illi joqogħdu xi kwantità ta' Maltin bħalma pereżempju joqogħdu fl-inħawi ta' Astoria hawnhekk fi Queens stess. Rockaway huwa magħruf l-aktar ehm, għall-komunitajiet Irlandiżi u u lut illi hemm fih. Però għal darb'oħra nerġa' ngħid illi xejn ma jista' jiġi eskluż. Però li hu żgur huwa li rapporti uffiċjali m'hemmx. Li hu żgur huwa li illi għalkemm dan huwa crash ta' ajruplan illi bħalu jseħħ u minn żmien għal żmien anka wieħed mill-aktar li ġibed attenzjoni riċentament kien il-crash tal-Concorde li seħħ fi Franza s-sena l-oħra, dan mhuwiex kraxx ta' ajruplan li qanqal emozzjonijiet bħalma jqanqlu l-kraxxijiet ta' ajruplani oħra. Dan huwa fi żgur, u r-raġuni ta' dan huwa dak li seħħ hawnhekk fil-belt ta' New York fil-ħdax ta' Settembru. Dik kienet xandira ta' Toni Sant fis-sensiela dwar il-ħdax ta' Settembru minn perspettiva Maltija. Għal aktar tagħrif ara l-websajt maltamedia dot com.